بسم الله الرحمن الرحیم ادامه منصوبات منصوبات از درس بیستم شروع شدن در چندین قسمت اینا رو درس 20 قسمت شیشم المستثنا به الا ششمین منصوب مستثنا به وسیله الا میباشد باشد و السادس نحو ورقه من مثل حفظ محمد الكتاب الا ورقه ششم کلمه ورقتن از جمله حفظ کرد محمد کتاب را جز ورق حفظ محمدون الکتاب الا ورقتن ورقتن چرا منصوبه؟ چون بوسیله الا مستثنا شده و این البته حالاتی داره که توضیح شده ایضاح و یسمم مستثنا مستثنان هم شد لا يصح ان تقول صحیح نیست که بگویی خرج التلامیذ من المدرسه و تسکت صحیح نیست که این جمله رو تا اینجا بگی که خارج شدن شاگردان از مدرسه و ادامه ندی و سکوت کنی الا اذا کانو کلهم خرجو مگر در یک صورت درست است که شما این جمله رو بگی و ادامه ندی زمانی که تمام شاگردان از کلاس از مدرسه خارج شده باشند معنی خرج و من المدرستی شاگردان خارج شدند از مدرسه این است که تمام خارج شدند و این جمله صحیح نیست مگر اینکه تمام دانش آموزان خارج شده باشند اما اذا بقی منهم واحد او اکثر اما زمانی که یکی باقی مانده شده باشه یا بیشتر از یکی دو تا سه تا فیلزمو ان تقول لازم است که بگویی خرج التلامیذ من المدرسه الا خالدا خارج شدن شاگردان از مدرسه جز خالد مثلا مثلا به عنوان مثال او <coughs> یا اینکه بگویی الا محمدا محمودا ها فما ما بعد الا يقال له مستثنا و يكون منصوبا کلمه که بعد از بهش مستثنا گفته میشه و منصوب است و مثل خالدا في هذا المثال و خالد میباشد در این مثال ورقتان در این جمله حفظ محمد الكتابه الا ورقتان ورقتان پس مانند همین مثال میباشد مانند خالدا میباشد در این مثال ورقتن و ذهب و همچنین کلمه ذهب طلا در این جمله تصدعو کل المعادن الا الذهب زنگ میزنند تمام معادن جز طلا و هكذا من كل اسم وقع بعد كلمة إلا غير مسبوقة بنفي و این چونین است هر اسمی که بعد از کلمه الا بیاد ولی قبل از اون نفی نباشه منفی نباشه قبل از اون منفی نباشه اگر منفی باشد اعرابش مفصل تر است که در این کتاب یعنی در جلد اول نآورده است مستثنا به وسیله الا منصوب است زمانی که کلام ما موجب باشه منفی نباشه و تفصیلات دیگه ای که در کتب دیگه ما اونجا توضیح دادیم و اینجا هم در جلدای بعدی توضیح خواهیم داد پس چه زمان مستثنا به الا منصوب است زمانی که قبل از الا نفی نباشه مثلا اگر ما بگیم ما حفظه بگیم ما خرج التلامیز من المدرسه الا اینجا دیگه اعراب مستثنا میتونه منصوب باشه ولی اعراب دیگه هم میگیره ولی اعراب دیگه هم میگیره که این تفصیلش در بحث خودش خواهد آمد پس چه زمانی مستثنا به وسیله الا جزو منصوبات است زمانی که قبل از الا نفی نیامده باشه و منصوب بعدی حال هست و سابعو هفتم یعنی منصوب بعدی هفتم منصوب هفتم نحو جالسا او صحیحان من مانند کلمه جالسا و صحیحا در دو جمله حفظ محمد الكتاب جالسا او حفظه صحیحا پس دو کلمه جالسا و صحیحا حال می باشند حفظ کرد محمد کتاب را در حالی که نشسته بود حفظ محمد الكتاب صحیحا حفظ کرد محمد کتاب را به شکل صحیح به حالت صحیح خب خودش محالا حال نامیده میشه اذا قلت شرب امین الماء زمانی که بگویی امین آب نوشید کان الكلام صحیحا کلام صحیحه الا انه لا يعرف منه الحال التي كان عليها الفائل وقت الفعل اما اون حالتی رو فائل به وقت انجام کار داشته به وقت نوشیدن داشته دانسته نمیشه او التي كان عليها المفعول كذلك یا اون حالتی رو مفعول داشته است اون حالت دانسته نمیشه فاذا قلت زمانی که بگویی شرب امین الماء قائما نوشید امین آب را در حالی که ساده بود زمانی که قائما رو اضافه کنی فقط بینت الحال التي كان عليها امین حين الشرب اینجا اون حالتی رو که امین در حالت نوشیدن داشته است رو بیان کرده ای و اذا قلت و زمانی که بگویی شرب امین الماء رائقا کلمه رائقن رو اضافه کنی اینجا حالت مفعول رو بیان کرده حالت آب در این مثال دوم بیان کرده شریب امینون الماء رائقا نوشید امین آب را در حالی که آب چی بود؟ خالص بود فقد بينت حال الماء عند شرب ایزن در این مثال دوم حالت آب رو بیان کردی یعنی حالت مفعول رو در مثال اولی شرب امین الماء قائما نوشید امین آب را در حالی که امین ایستاده بود امین فاعله اینجا الماء که مفعول به حالتش بیان شده شرب امین الماء رائقا نوشید امین آب را در حالی که آب خالی و صاف بود فلفظ قائما او رائقا یسمى حالا وجب نصبه لفظ رائقان و قائمان حال نامیده میشن و واجب است که شوند و مثل ذلك و مثال همین دو تا کلمه باشند جالسا او صحیحا جالسا و صحیحا مانند حفظ محمد الکتاب جالسا حفظ کرد محمد کتاب را در حالی که نشسته بود او حفظه صحیحا حفظش کرد به شکل صحیح و متنفسا او مکشوفا من و مانند کلمه متنفسا یا مکشوفا مانند این در این دو جمله لا یشرب احدکم الماء متنفسا ننوشد یکی از شما آب را در حالی که نفس میکشد اینجا حالت احد بیان شده لا یشربه مکشوفا اینجا حالت آب بیان شده وهكذا من كل اسم آه، بين هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل وإن تنين سار اسمي كهيئة فاعل يا هيئة مفعول به رو بيان كنت در وقت انجام فعل التمييز هشتمين منصوب تمييز می باشد نحو ذهبا من يباء الكتاب برطل ذهبا کلمه ذهبن در جمله یوباع الکتاب و برتل ذهبن تمیز هست بعد از مقدار اومده رتل واحد اندازگیری وزن هست ذهبان هم که به معنی تلاست تمیزش هست فروخته میشه کتاب به یک رتل رتل چی؟ ابهام وجود داره ذهبن میاد و رفع ابهام میکنه و یسمى تمیزا نامیده میشه تمیز ایضاح در ایضاح واضح میکند اسماء الكيل والوزن والعدد و ونحوها كلها الفاظ مبهمة اسماء کیل وزن عدد مساحات و امثال اینها همشون لفظهای مبهمی هستن لانک اذا قلت زمانی زیرا زمانی که تو بگویی اشتریت قنطارا من یک قنطار خریدم و سکت و ساکت بشی لا يفهم السامع این المراد من القنطار شنونده خود منظور از قنطار رو نمیفهمه که یک قنتار چی حیث لا یعلم بگونه که نمیداند هل اشتریت قنطارا بنن او سکرن او صابونن او غیر ذلك که کدام یکی رو ای زمانی که شما بگویی من خریدم یک قنطار برای شنونده سوال پیش میاد که یک قنطار چی خب میشه گفت یه قنتار جو گندم صابون شکر پس هل اشتریت قنتارا ای خریده ای زمان که تو بگویی اشتریت قنتارا خریدم یک قنتار اینجا ابهام وجود داره برای شنونده که آی چی خریده ای اشتریت قنتارا بن ای بن خریده ای بن دانه است که قهوه ازش درست میشه او سکرن یا شکر او صابونن یا صابون یک صابون یک قنتر بون یا شکر یا صابون او غیر ذلك یا چیز دیگر فاذا قلت اما زمانی که بیای بعد از قنتر بگویی اشتریت قنتارا بونن یک قنتار بون خریدم فقد ميزت المراد من القنطار اینجا مراد از قنطار رو شما مشخص کرده فلفظ بنن يسمى تميزا و یکون منصوبا لفظ بنن تمیز نامیده میشه و منصوب میباشد و من تراکیب تمیز که و از ترکیب های تمیز جمله تو همین باشد با التاجر ار دبا قمحا اینا همشون کیل و وزن و اه، این چیزا هستن که ما يوم دیم که روی این لغات بحث کنیم لذا به خاطر این فقط ما هدف نحوی رو میفهمونیم با التاجر و قمحا وقنطارا سكرا ومئة ذراع حريرا شعیرن و شعيرا ورطلا أسلا وذراعا سوفا وهكذا من كل تركيب اشتمل على اسم بين عين المراد من اسم قبله يصلح لأن يراد به أشياء كثيرة میگه و از ترکیب های تمیز این قول شما باشد خرید تاجر یک اردب گندم یک قنتار شکر صد زراع ابریشم خرید یک ساع جو خرید یک رتل اصل یک زرای پشم اردب یک نوع کیل هست قنتار هم وزن هست زرا هم مساحت هست سا هم باز هم کیل هست رتل هم وزن هست ذرا باز هم مساحت هست بعد از هر یکی از اینا کلمه بیاد و رفع ابهام بکنه تمیز هست و هكذا من کل ترکیب اشتمل اسم و همچنین از هر ترکیبی که اسمی در آمده باشد بین عین المراد من اسم قبله که در اون ترکیب اسمی اومده باشد که مراد از اسم ما قبلش رو واضح کند این چنین از هر ترکیبی که مشتمل بر اسم باشد که اون اسم مراد از اسم قبلیش را واضح کند اون اسم میشه تمیز یصلح لان یراد به اشیاء کثیره و این اسم که رفع ابهام میکنه صلاحیت اینو داشته باشه که مراد ازش چیزای زیادی باشه مثلا در مثال تو قنطارن جای خالی در این جای خالی ما میشه کلمات زیادی رو بگذاریم موقع گفتیم بنن پس بن میشه تمیز این صلاحیت داره که کلمات زیادی رو قبل از بیانش ما مراد کنیم المنادا منادا و التاسعو نهمین منصوب منادا می باشد نحو رؤوفا و رسولا من یا رؤوفا بالعباد مانند کلمه رؤوفا و رسول در این دو جمله یا رؤوفا بالعباد ای کسی که به بندگان رؤوفی یا رسول الله ای رسول الله و یسمى منادن و نامیده میشه منادا ایضاح خودش واضح میکنه اذا نادینا انسانا باسمه او صفته زمانی که ندا زدیم صدا زدیم انسانی را به اسمش یا به صفتش فقلنا گفتیم یا عبد الرحمن ای یا عبد الرحمن ای بنده رحمان یا زین الدین ای زین الدین ای زینت دین یا رفی القدر فما بعد كلمة يا وهو اونی که بعد از کلمه یا بیاد که در مثال اول و هو عبد فی المثال الاول در مثال اول عبد بود مانند یا الرحمن و زین فی الثانی در مثال دوم زین رفی در مثال ثالث ما منادا این کلمه منادا نامیده میشه و یکونو منصوبا و منصوب میباشد و مثله و مانند همین می باشد یا رعوفا بالعباد و یا غافلا والموت یطلبه و یا رسول الله و یا اکرم الخلق و هكذا كل اسم وقع بعد حرف الندا و همچنین هر اسم دیگه ای که بعد از حرف ندا واقع شده باشه البته اینجا این کتاب همانطور که در تمیز مختصر حرف زد در مستثنات مختصر حرف زد در بحث منادا هم منادا مثل مستثنا به وسیله الا اعراب مختلفی رو میتونه بگیره و ما اینجا اصلا بازش نمی کنیم فقط در این سطح کتاب بحث و توضیح میدیم همانطور که در بحث مستثنا به وسیله الا اعراب مختلفی داشت منادا همچنین هست و تمیز مثلا تمیز بر دو نوع بود تمیز از عدد و کل و اینا و تمیز از جمله تمیز نسبت که اون شو اصلا اشاره نکرده بود و اما منصوب بعدی خبر و کانه خبر کانه که این در خود کانه اشاره شد و العاشر نحو مثمرا دهمین منصوب مانند کلمه مصبرن در جمله کان البستان و مصمرن و ما خبر کانه مصمرن خبر کانه نمیده میشه کانه فعل مشبهه فعل ناقصه البستانو اسمش منصوب با مرفوع با زمه اسمش در بحث مرفوعات خواندیم دقیقا خود همین مثال بود مصمرن خبر کانه منصوب علامت نصفته پس خبر کانه جز منصوبات هست که قبلا خوندیم ایضاح یقع بعد فعل کانه اسمان بعد از فعل کانه دو اسم واقع میشه اولهما مرفون اسم اولی مرفوع است و ما اسم کانه و نامیده میشه اسم کانه اسم کانه و ثانی منصوبا و ما خبرها دومی منصوب است و نامیده میشه خبر کانه ولذلك يعد من المنصوبات و به این خاطر از منصوبات شمرده میشه خبر کانه و مثل کانه الافعال التي ذكرت في الموضع الخامس من مواضع رفع الاسم صفحه 41 واحد و اربعون خب مثل کانا می باشد های دیگه که در مرفوع پنجم در صفحه چلوکم کتاب ذکر شدن کانا اصبحا ساره باته. باتا الى آخر وقد تقدم من امثله ذلك و قبلا هم امثلهش رد شدن اصبح الشجر مورقا مورقا خبر اصبح و منصوب مازال جو معتدلا معتدلا منصوب چون خبر مازاله هست سار البستان مثمرا مثمرا منصوب است چون خبر ساره هست و هلو مجرن و اینطوری بقیه رو بپندار و قیاس بگیر و اما بیستمین منصوب و آخرین منصوب اسم انه هست اونجا در مرفوعات اسم کانه جز مرفوعات بود خبرش الان خوندیم در مرفوعات خبر ان جز مرفوعات بود حالا اسمش که جز منصوبات اینجا دوباره اومده مطرح کرده اسم ان والحادی عشر و میگم یازدهمین بخشش معذرت میخوام یازدهمین منصوب اسم ان هست دهمیش خبر کانه بود یازدهمیش هم اسم ان هست درس بیستم قسمت یازدهمش یعنی یازدهمین منصوب نحو البستانه مانند بستان من از کلمه ان البستان مصبرون ان البستان مثمر ان حرف مشبهه البستان اسمش منصوب مثمر خبرش مرفوع در قسمت مرفوعات خوندیم و یسمه اسم و یسمى اسم ان و اسم ان نامیده میشه میشه ما بگیم الحادی اشر نحو البستانی در نحو این وسعت ها و گشایش ها وجود دارند یه موقعی فعلا زیرها رو مخشوش نکنید و به قواعد توجه داشته باشید. ایضاح يقع بعد حرف اسمانی اسمان أولهما منصوبا ويسمى اسم نه والثاني مرفون يسمى خبرها واقع میشه بعد از حرف ان دو اسم اولیشون منصوبه و نامیده میشه اسم ان دومیشون مرفوعه و نامیده میشه خبر ان ولذلك يعد الاسم الاول من المنصوبات اسم اولی از جز منصوبات شمرده میشه و به این خاطر اسم اول از منصوبات حساب کرده میشه جزء منصوبات است و مثل ان وبمعنى ان بواشد الحروف التي ذكرت معها في الموضع السادس من مواضع رفع الاسم و مثل انه می باشد حروف دیگهی که همراه با ان ذکر شدن در جایگاه ششم از جایگاه های رفع مرفوع ششم چی بود؟ خبر انه بود اونجا حروف دیگه هم بودن که مثل نه اسم منصوب داشتند و خبر مرفوع 6 تا 7 تا بودند اونا رو اونجا ذکر کرد انه انه لیتا که نه و الی وقد تقدم من أمثلة ذلك وأز أمثلة أن رد شد يعني من مثالك ألا الان ونجاهم راتشود رد شد علمت ان البستان مثمرون یا علمت ان البستان مثمرون بستان اسمش شخص منصوب كأن الشجرة مورق لكن المطر غزير ليت الجو معتدل ولا هذا القياس وبرين قياس يا وهلم مجرد ولا هذا القياس معني شنو يكي تا اینجا کار منصوبات به حول و قوه پروردگار عالم تمام شدند امیدوارم که انشاءالله در اسرع وقت مجرورات و باقی مانده جزء اول تموم شود